Luwalhatiin mo ang ngalan ng iyong Raab, ang kataas-taasan. Siya, lumikha ng lahat, nagbigay ng ganap na hubog, at siyang nagtakda sa lahat ng bagay at nagpatnubay sa kanilang patunguhan, at siyang nagpasibol sa mga damuhan, at pinapangyari niyang ito ay mga lanta. Ituturo, ipapabasa namin sa iyo, O Muhammad, ang Quran, upang hindi mangyaring ito ay iyong malimutan. Maliban sa naisin ng ala, katotohanan, batid niya ang mga nakahayag at nakalihim. At gagawin naming magaan sa iyo upang sundin ang maginhawang landas. Kaya't ipaalala mo sa mga tao kung makabubuti ang paalaala sa kanila. Ang paalala ay susundin ng sino mang may takot sa ala. Subalit ito ay iiwasan ng mga taong sawimpalag na sila'y papapasukin sa malaki at malawak na apoy, na doon ay hindi siya mamamatay at hindi rin mabubuhay. Katotohanan, magtatagumpay ang sinumang nagpakadalisay at nakaalaala at nagbibigay pagpupuri sa ngalan ng kanyang Rab at nananalangin. Subalit, pagmasdan, higit ninyong pinili ang buhay sa mundong ito. Bagamat, ang kabilang buhay ay higit na mabuti at walang hanggan. Katotohanan, ito ay nakasaad sa mga naunang kasulatan sa mga kasulatan ni Abraham at ni Moises.